Volumi është shpërthyes. Maksimum. Maksim. Oh. Ja, ule. Tani është minimation. Maximation, minimation, okay. normalation. Okej. Okay. Lere, lere lation. Tu ke mirë, mendoj unë. A goca? Lora, prit hapet jo, mikrofonin. Jemi jemi në një shenjë aty. Super. Ne kemi okay. qenë tërë kohë maximation. Mirë, faleminderit. Tu je mirë, ja, okay. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Se kush i luan ato mroklat, është është problem prej vitesh në Radio Club FM miq të dashur, nuk e kemi gjetur dot. Do të jetë një nga këta austriakët e Rognerit, ka qef radio. Vjen natë, vjen. Ata se këta kanë çelësa këtu edhe ka mhm. kështu si Si radio shkollë, e ke parasysh natën edhe mëson. Mësojnë ndonjë gjë. Si luajnë butona kështu? Das ist klar, klar. Edhe edhe i ul se nga që e bën atë radio në 4 të mëngjesit do që të mbaj qetësi për për turistin. Po. Edhe prandaj volumet i qenë shumë të ulta në mëngjes. Nuk jam për punë ato. Në 4 të mëngjesit do ishin shumë mirë. Mirëmëngjesi. Hello. Ose ose kjo mund mos jetë e vërtetë. Faleminderit. Ndërkohë që shikoja sot në bulevard një grua që ecte serbes, serbes, serbes. Shtruar. O, të betohem ishte një grua e re. Mm. Me një fund, me një çantë në dorë, thash kush e di kjo ja, kjo s'paska hall thash unë. Se unë nxitoja, un isha kështu. Edhe kështu siç e kemi. Nuk ka dalë më herët nga shtëpia. Nuk e di. Po. Thash të mblidheshin. Kur e shikoj kush ishte. Në ke mungesa, ke mungesa po, po real, jo. por por jo, ideja është kështu që mbrëm ka pasur një takim pra, ka pasur një takim të madh. U mblodhën edhe fatet e kombit po vendoseshin mbrëm. Ishte Fatmir Mediu atje për të vendosur. Ai po. Uh, Agron Duka mm -hmm. ishte atje. Ishte ishin uh, ishin shumë të tjerë domethënë. Okay. Këta të dy më, se këta dolën, këta dolën të parët, edhe fo, ishte Petrit Vasili po. Mhm. Mm kryetari i LSI-s dhe dhe pastaj mm. dhe pastaj u thanë që nuk do dalin akoma Basha dhe Rama që ishin përfaqësuesit e dy partive më të mëdha. pak më gjatë. Se le të jemi serioz tani, e kupton mm. këta të tjerët ishin kështu. Ëm um, dhe gjithsesi ata vonohen. Unë vajta dhe ja futa gjumit Ata prapë s'kishin dalë Më përfshiu po pak Çim Peka-n mbrëm Pak Eni Vasilin Eni Vasili më kishte bërë një ftesë Edhe i thash kur mori në telefon Isha aq i shtrirë Edhe aq me temperaturë dje Në drekë mm. Sa që i thash nuk Nuk, nuk bëhet Por e ndoqa Mendoj se ajo më duket dhe vetë ishte pak me temperaturë, po gjithsesi. Ia kaloi. Po do dhe dhe dhe këta të dy futen brenda Altin. Mm. Domethënë është takimi i madh që janë gjithë këta burrat? Tan. Bëhet një takim tashi vetëm me dy burra, që janë Basha dhe Rama. Mhm. Mm dhe takimi Lori, se kjo të intereson se çfarë do bëhet me çadrën, ka mbaruar rreth orës 1 e një çerek. Po sa janë të natës. Mbrëm. Ka qenë Luli, Luli dhe Edi bashkë të dy. Kan qenë Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike dhe Edi Rama, kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste. Gjatë kësaj kohe çfarë kanë pirë? ngrën. Tashi, me thënë të drejtën, si Olta, ishte pyetja që un doja të shtroja sot në klubin e mëngjesit, në Club FM në 104. Çfarë kanë ngrën dhe çfarë kanë pirë ata deri në orën 1? Të mëngjesit, një e një çerek, një e 20 thonë disa edhe po ndoshta. Po mirë, edhe një po sikur të ishte po, shumë ishte. Pra. Kështu që ka patur uh, ka patur reagime pra. Jo, do të them ka pasur ka pasur një natë të vonë, një natë të vonë. Janë lodh Altin. Po. E mos e flet sot deri vonë po. Por ka dalë me sukses pra. Sepse në të dalë të takimit, ëh, mm -hmm. Zoti Basha ka thënë që kemi arritur një marrëveshje. Tam. pikat e së cilës do t'i bëjmë publike nesër. Në orët e ardhshme që janë mm. këto ku jemi ne tani. Me llaf. Tha kur të mbarojë klubi i mëngjesit. Tha zoti Basha, rreth orës 10 pra, do të japim edhe çfarë janë pikat. Por ka thënë që kemi rënë dakord. Pastaj ka dalë zoti Rama. Po. I cili ka thënë që Ka thënë ka, ka folur më pak. Aj të vjen keq për këta gazetarët, po i lodhur ai, po këta gazetarët që kanë ndejt përjashta. E kanë prit. Atje. 1:20, e kupton mm. tash se s'ke çfarë të bësh, se duket kështu. E lavdishme kur del në Top Channel, po kur rri ti përjashta. Siklet i madh. Është e sikletshme. S'ta var njeri, është bie shiu, të gjitha bien atje. Edhe ka thënë që mm -hmm. kam jam dakord me kryetarin e PD-s 100%. Vetëm okay. kaq. Kaq. Wow. Pra kemi rënë dakord 100%. Po, Tash 100%. Do të thotë 100%. Po. Më duket mua ka përdor një term çka ka kërkuar. Kemi rënë dakord 100%. Kaq ka thënë. Tash Basha ka thënë do të thelluar, po. sot do thon. Basha tha kemi rënë dakord dhe do i themi detajet më vonë. Mhm. Po në qoftë se shtyhet nuk është se humbi ndonjë gjë realisht. Unë këtë s'e kam kuptuar asnjëherë. Po e mban e mban më fort ai atë sa që kur e lëshon thua ti. Ça ndryshimi ka? Po nuk e kuptoj. Asgjë. Asgjë. E mund. Çfarë ndryshimi ka? Inshallah. Ajo mund të ishte caktuar që në fillim kur Nishani e caktoi mund të ishte caktuar 16 korrik që nga fillimi. Po. Edhe ajo do kishte qenë data kaq. S'ka asnjë ndryshim, po nëse siç bien të diela kështu. Hap kalendarin, nxjerr një datë. Kjo duket e mirë. Zakonisht bëhet nga fillimi i verës, që mos jetë shumë vapë shumë. Normal. Kaq. E nejse, kështu që më duket se zonja dhe zotërinj kemi më në fund, kemi më në fund një zgjidhje, një mbarim të 3 muajve. Fillojnë datën 18 shkurt, qoftë se e mbani mend, me ato mm -hmm. me ato ikonat e vogla në Facebook që vinin tha me të kuqe me të zezë, 18 shkurt, 18 shkurt, pastaj 13 mars e kështu. Dhe vazhdon akoma. Me mijëra statuse, me miliona fjalë të thëna në televizor e online e Sharje, kritika. Të gjitha. Kaluan këto. Kam vënë re për shembull që njerëz ka njerëz janë prishur me me bashkëpunëtorë me kolegë gjatë kësaj kohe. Sepse politika ka qenë aq në tavë edhe në tavolinë të gjërave po. Sa që ka dalë gjëra s'e furnizoj më te ty unë. E kam patallje. Nuk shkon më të furnizohet më atje, merr të doreza, çelësa gjërat i merr tek ai. Jo, tash se kam bërë me politikë. U acaruan gjërat. Gjithmonë shqiptarët për politik zihen dhe nuk po. flasin me njëri tjetrin. Të betohem, njerëzit që domethënë kanë shkaktuar kaq stres në marrëdhëniet midis njerëzve, që zakonisht shkojnë mirë me njëri tjetrin, u pëlqejnë që të flasin për peshkimin, a ku di unë se çfarë Juve në Manchester United, po Bayern. por uh, kur vjen puna te politika, pastaj janë prishur. Mm. Janë prishur me njerëzit, janë acaruar. Dhe një gjë tjetër që vë re, me thënë të drejtën, është e vërtetë. Po ta shikosh Facebookun ka kaq shumë që ankohen. Për çdo gjë. Mm. Më bën shumë përshtypje. Po, S'kanë ku të ankohen, kanë gjetur jo, Facebook. Ja, do merrim me këtë pak më vonë po. Është kështu për shembull shoh njërin për shembull që thotë pse pse vën këtë lloj muzike në kafe që në mëngjes këtu në Shqipëri. Mhm. Mm Dreqi e hëngërt ajo muzika e shumë e mirë. Këtu edhe tashi merr të shkruajë një status në Facebook për për muzikën e kafenes që ashtu. Kur Tirana ka ja 2-3 milion kafene. Okay, po, po, nuk nuk vetëm zgjedhje. Po, Njerëzit nuk merren shumë me punë këtu, kështu që. Kjo është arsye. Po ka shumë që ankohen, ankohen për këtë, ankohen për atë, kritikojnë, ankohen. Janë ca për shembull që bëjnë si profesorë, ke parasysh? Hmm. Më ndaloi një student. Më ndaloi një student dhe më tha, "Profesor, ç'do bëhet me krizën në Shqipëri?" Atëherë unë kruajta zërin dhe i thashë, "E bën një çarçaf në Facebook, po ik o budall." Kush të lexon ato? Nëse, the mos fak në klubin e mëngjesit në klub i them, "Më ndaloi një student në korridor dhe më pyeti, "Profesor, Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1498, Vasco de Gama arrin portin e Kalkutës në Indi. Në vitin 1642, u themelua Montreali i Kanadas. Në vitin 1804, Napoleon Bonaparte emërohet perandor i Francës nga Senati francez. Në vitin 1897, Dracula, një novelë nga poeti irlandez Bram Stoker, botohet për herë të parë në Londër. Në vitin 1920, në Poloni, në afërsi të Krakovës, u lind Karol Wojtyla, i cili më 1978 u bë papa Pali i dytë, i pari papi jo italian pas 455 vjetësh. Në vitin 1951, Kombet e Bashkuara zhvendosin selinë e tyre në New York City. Në vitin 1953, Jacqueline Cochran është gruaja e parë që fluturoi më shpejt se shpejtësia e zërit, e cila pilotoi me një F-86 Sabrejet mbi Kaliforni në një shpejtësi mesatare prej 652.3 km në një orë. Në vitin 1993, grupi Kiss nxorën në treg albumin me titull Alive 3. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë, grupi The Backstreet Boys nxorën në treg albumin e tyre të tretë me titull Millennium. Në vitin 2000, Këshilli i Sigurisë i OKB-së njëzëri miratoi embargon e armëve ndaj Etiopisë dhe Eritresë, të cilat ndodheshin në luftë me njëra-tjetrën. Sot është dita ndërkombëtare e muzeut. Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve ka themeluar këtë ditë në vitin 1977 për të rritur vetëdijen e publikut për rolin e muzeve në zhvillimin e shoqërisë. This is Club FM 100.4. Ekzakt 7:22 minuta. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e Club. Djem dhe vajza zonja dhe zotërinj, mirë se vini që të gjithë. Jeri, pam. A je gati për frymëzimin për sot? Patjetër. Jeri ka një frymëzim, miq të dashur, një shprehje që Jeri e zgjedh çdo ditë. E pastaj na e transmeton këtu për të na frymëzuar, për të na bërë të mendojmë rreth saj dhe pastaj Olta që na informon mbi situatën sinoptike për ditën e sotme. Ndërkohë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Mark Twain dhe është kjo. Plako me musteqe. Mhm. Mm Sekreti i ecjes përpara qëndron tek nisja. E shkurtër, Okej. Okay. 16 gradë është në këto momente, 27 do jetë maksimalja për sot dhe nuk ka asnjë pikë shi. Sot do jetë vetëm diell. O vetëm diell. O po vetëm diell deri të shtunën, pastaj nga e diela flasim. O po hajde. O po hajde. O po hajde. O po dalë. Ne ngadalë, dalë. 7:23 minuta në këto momente, miq të dashur. E pra kështu zgjati deri rreth orës 1 të mbrëmjes dje. Takimi kokë më kokë, kur e thonë kokë më kokë. Më vë në siklet ose tete-a-tete akoma më keq, po gjithsesi. Takimi vetëm për vetëm. Ata ishin vetëm me njëri-tjetrin. Si ishte live në RTV kjo apo jo? Në RTV jo, nuk ishte. Kam përshtypjen që i kanë lënë celularët Po. Apo i kanë pasur me vete. Sepse dëgjoj edhe në uh, televizor është mm. është e bukur se Shqipëria është është një mm. vend ku këto gjëra kanë ndodhur edhe nuk është një çudi. Mirëpo dje për shembull, tan. Ndërsa këta takoheshin analistë në studio të ndryshme. Mhm. Mm I ra linja. I ra linja, pra, kur i bie linja. Pim pim pim. Ai më s'bën më kështu tash telefonin, mbyllet direkt. Edhe kish thënë. Më falni se. T'i bie linja. Alo. Po nuk besoj se ka pasur, sepse ata u takuan në kuvend, pra në në selinë e kuvendit ku kryetar ka qenë Ilir Meta për 4 javët e 4 vitet e shkuara. Mhm. E pastaj filluan që po ndoshta Ilir Meta këtë dhomë e ka me kamera, këtë e ka me mikrofona. Ktu ka çipa. Ktu ka çipa. Unë kam përshtypjen që ai ka alergji videot, s'e di pse e kam. Ilir Meta vetë. Eh. Ai je unë jam totalisht me me ty. Ilir Meta mendoj unë duhet të mbaj Nokia. As as telefon mos ketë video. Kështu, ë eh, vetë. Nga ato siç mbante Arjan Çani dikur me krenari që thoshte jam akoma. Po. E kam mbledh në tridhjetetreshin. Ëm um, dhe kështu Kështu që u zgjidh domethën. U zgjidh, po sot do të marrim vesh detajet se si është zgjidhur. Militantët që s'kan marrë vesh gjë janë pak të frenuar sot në mëngjes, akoma nuk ka shpërthime statusesh nga këta që ngrenë po, gishtin dhe tregojnë po. po. Jo se nuk e dinë domethën që se mund të ketë pasur një kështu E ke parasysh atë, mhm. si ishte ajo kënga e Adrianos Më falë Una carezza in un pugno Po, Blendi Urdhëro Kryetarin e KQZ-së e ka PD-ja, si është Tani, tani janë ca pika te kjo paketa McAllister mm -hmm. E cila thotë që kontrollin e KQZ-së Pra kryetarin e KQZ-së do ta ketë opozita Por shumicën do ta ketë mazhoranca Në mënyrë që të ketë balanca atje I japin gjithashtu opozitës zgjedhjen e avokatit popullit Kështu që opozita tani do ketë avokatin e popullit. Po. Do ta heqin uh, avokatin që kemi tani, Igli Totozanin, edhe do vënë një avokat populli opozitar. Po. Në fillim paketa McAllister kishte presidentin për opozitën. Që ma merr mendje mua si pozicion është goxha më i rëndësishëm sesa avokati i popullit. Po Luli nuk e mori atë deal atëherë. Treja, kur ishte 2-3 javë më parë. Mm. Se atëherë vendi i presidentit ishte ende bosh, pastaj u bë Meta president, tani s'është më ajo dhe i dhanë avokatin e popullit në vend të kësaj. Është si Nëse po e rëndësishme është që do ket ose nuk do ket më çadër protesta të përditshme, do të ketë fushatë elektorale tani. Secili le të parashtrojë gjërat e veta. Ato gjërat e veta. Do shtrojnë tapetet. Po. Mm. I KQZ-s të bëhet ai që ishte atëherë. Ai. Arben Ristani. Arben Ristani, po jo, po s'mund të bëhet. Besoj. Arben Ristani tani është bërë njeri shumë më i rëndësishëm se sa që ishte atëherë. Arben Ristani tani shef për ministër. Edhe në qitje të largët për edhe ashtu i madh fare. Au. Të gjithë këta. Edhe Taulant Balla, edhe e kemi rëndësi se nuk i dihet. Jo, është U bë Bujar Nishani president për shkakun. E bixha. S'i dihet fatit. Jo. Po. Tani do të zgjidhen e bukur është që do të zgjidhen katër ministra. Unë nuk jam i sigurt se çfarë katër ministri do jenë këto, po do të jenë katër njerëz mm -hmm. me të cilët janë dakord edhe të PD-s, edhe të PS-s. Dhe këta katër njerëz do zëvendësojnë katër ministrat që i ka Rama tani. Po themi këtë, këtë, këtë dhe atë tjetrin, edhe do vinë këta. Mm -hmm. Që do jenë ministra për sa deri sa të bëhen zgjedhjet. për ju dhe menjëherë pas tij muzikë nga Pink në klubin e mëngjesit kur të kthehemi pastaj anagramën për ditën e sotme Në ditëlindjen tonë të dytë, ju dhurojmë emocione, argëtim dhe ulje. Në datat 19, 20 dhe 21 maj, ju presim të festojmë së bashku dyvjetorin e Ring. Festë dhe ulje deri në shtatëdhjetë për qind në dyqanet tona! Dy herë më shumë dhurata, aktivitete dhe surpriza! Të ftuar special, Alban Skënderaj, Energy Band dhe Ermal Mamaqi! Mos mungo! Je i ftuar edhe ti! Ring! Aty ku blerjet kthehen në argëtim! Ditë e mërkurë. Falë e enjte. A ju jeni iku më iku java. Vetëm se nesër është e premte. Më iku kjo java, po më iku kjo mhm. java. Dhe sot është ditë e bukur. Është bukur. Këtë dielli. Mm. Kam gati anagramën për ditën e sotme për ata që duan të luajnë dhe të fitojnë. Oho! Anagrama në klubin e mëngjesit. Mm, mm, mm, mm, mm. Olta? Portro? Jeri? Tam. Ju pëlqen ushqimi japonez? Me raste. Varet. Olta, o të pëlqen o s'të pëlqen japonezja? Japonezja jo, nuk. Si kuzhinë kam fjalën. Japonezja edhe mundet. Te kinezja. Po japonezja më pëlqen mua. Po Olta ka dashuri të veçantë për ushqimin kinez. Nëse unë sot dua të ofroj një supë japoneze që quhet yuko. Mm. Yuko. Edhe ju duhet të hani një yuko. Dhe anagrama është një yuko. Yuko. Një rozë është? Një yuko. Po. Nëse është rozë, do e provoja. Është rozë Eri. Një yuko. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Është pak e vështirë Eri se është një supë që do ta hash me shkop apo? Nuk e di si do ta bësh. Një juko, miq të dashur. Po se do të them tasin apo. Atëherë Olta për çfarë luajmë? Le të luajmë për një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Një juko. Me çfarë fjala? Mm. Supat japoneze. Tani u kujtova vetë. Tam. Han, pihen me tas. Po pra pihen. Kështu që nuk është problem. Merret tasi dhe pihet Direkt nga tasi Sikur është një filxhan i madh mm -hmm. Siç është tradita atje Dhe nuk është turp Gjë që s'mund ta bësh nëqoftëse supa është me perime Ose pule ose Nuk e di pse Do të jetë supë japoneze atëherë mund ta pish um, Një juko 069 20 70 222 069 20 70 222 E shohim se kush do të jetë fituesi i kësaj anagrame për ditën e sotme. Kemi ndërkohë edhe kopje të romanit Shoqëruesja, miq të dashur, nga kronikat e Forsythëve të John Galsworthyt. Po jemi duke i dhënë një nga një sot gjatë ditës në përgjigje ose si përgjigje të përgjigjeve tuaja të sakta. Ne bëjmë një pyetje, ju na përgjigjeni, ne ju përgjigjemi me një libër. Edhe me gjëra tjera. Kemi një seri dhuratash nga miq që na mbështesin çdo ditë në klubin e mëngjesit. Olta mund të përmendi për shembull që ne japim kontrolle të plota mjekësore nga Spitali Amerikan. Po s'e përmendi. Ose Olta mund të përmendë për shembull që ne japim nga Electronic Line apo nga po, Cineplexi. Mund të lësh pak kohë Oltës. Po prapë s'e përmend dot. Etj, etj, etj. Një Maine Maine Maine Cooni është një lloj maceje. Mace e butë shtëpie por e madhe, shumë. Mm -hmm. Ky uh, ky maçok quhet Omar. Është nga Australia. Tam. Është i racës Maine Coon. Dhe i pëlqen edhe mishi i kangurit. Çfarë mund të thotë? Po. Dhe është duke konkuruar si macja më e madhe në botë për ata që nuk na shohin por na dëgjojnë. E zonja e ka ngritur këtë macen. Dhe po themi, është pak a shumë sa një golden 10-vjeç. Sa një golden retriever apo jo? Po, pak a shumë. Sa një golden sa një golden retriever i rritur, sa një qen i rritur. Sa ka kokën më hmm? se i lezetshëm. Po bra. Ky është duke u futur në Guinness World Record për uh, macen më të madhe. Mhm. Mm Mejn kuni dihet që është mace e madhe, po, po. ndonjëherë rritet. Këto janë ato që kapin rekordet për këtë, më të mëdhenjtë të mëdhenjtë. Është vërtet. Po, po ideja është që një mace shtëpie, për nga natyra ajo është një mace shtëpie, sillet si macet e shtëpisë, nuk është një kugar apo një po, nuk është një shumë e butë. Mace e egër. Po jo, edhe një nga ato natyrat e ke parasysh si mace pylli, si quhen këto? Mm. Mace e egër që. Macet e malit e këto. Mace e egër. Macet e egër. Po. Jo, nuk ka mace e egër. Këto janë shumë të buta dhe vetëm që janë sa një qen. Shumë përkëdhelje. Ëndrra e tyre është kanguri. Kanguri. Një kangur me gjysmë tryke. Sidomos kur është siç është qingji, ai kangur i vogël fare. Kangur qumështi. Si si thonë po? Tamam kangur qumështi. Të ngjyrë qumështi. I njomë. I njomë. Super. Ej, dëgjo. Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti përpara se të vazhdojmë. Me muzikë këtu në klubin e mëngjesit. Miq të dashur. Po. Pyetja nuk është e vështirë, mm. por ky regjisor ka njoftuar se gjatë kësaj kohe mm -hmm. ka qenë duke bërë një dokumentar sekret për Donald Trump, të cilin do ta nxjerrë së shpejti me titullin Fahrenheit 119. Unë kam një emër në kokë. Ky regjisor i njohur I pari do të fitojë një dhuratë, këta që këndojnë tani janë Coldplay. Ju jeni me klubin e mëngjesit miq të dashur. Çdo mëngjes me juve Blendi, Jeri, Mirëmëngjes. Altini, Mirëmëngjesi. Olta, Mirëmëngjes. Lori. Mirë se keni ardhur në këtë mëngjes të lavdishëm miq të dashur kur ka paqe. Ka dalë tymi i bardhë. Habemus papas, ë? Po tundin flamurin e bardhë. Kemi papë, po. Kemi uh, kemi një shtrëngim duarsh, morëm vesh gjithashtu. Midis uh, zotit Rama dhe zotit Basha. Kjo ka qenë çfarë uh, shqiptarët kanë pritur të përdëllyer deri për të parë këtu. Është çik zbehtë, po prapë. Është zbehtë, po. Nuk e ul. Sepse është nga televizori, po. Patjetër. Mund të shihet ajo është dora e Bashës dhe ajo është dora e Ramës. Dhe dora e Bashës. Po shohin në drejtime njëri në kah njëri-tjetrit, po. po pra, Basha po ta shikosh. Duke qenë që janë para kuvendit Lori, dhe unë e kam idenë e orientimit se shikoj mbrapa shpinës së zotit Basha tabelën. Zoti Basha i bie të jetë duke parë nga Lundra diku. Po. Kurse zoti Rama diku nga Vishnja ose nga Arbana, si thua, kështu që është Surreli jo, jo, është pas. Jo, Surreli jo. Surreli e ka drejt, ai po nuk është drejt. Jo. Nëse, ehm, po e kemi pra, kemi uh, kemi një një marrëveshje miqtë e dashur. Tanimë midis Partisë Demokratike, Partisë Socialiste dhe të gjithë partive të tjera Etj, etj, etj. Olta. Po. Ka fituar njëri në lidhje me pyetjen time se ky regjisor i famshëm amerikan është duke bërë një film për zotin Trump. Mm -hmm. Michael Moore. Michael Moore. Ishte pra. Bravo. Është Denisi dhe fiton një kopje të librit Shoqëruesja. Bravo Denis. Ishte atë i mbaron numri. Bravo. Iku dhe një kopje e Shoqëruesja nga John Galsworthy. Të lumtë Denis. E botuar nga Pegi dhe e gjeni në një librari pranë jush. Po doja vetëm të ndalesha në një moment te filmi i ri i zotit Michael Moore mm -hmm. Michael Moore dihet si një regjizor i dokumentarëve shumë të famshëm, shumë të njohur uh, Edhe të mirë, realisht Njëri prej tyre, Fahrenheit 9-11 mm -hmm. është ai që dokumentonte gjithë fillimin e luftës në Irak dhe në Afganistan etj etj etj. Ka qenë dokumentari më fitimprurës në historinë e dokumentarëve që është bërë ndonjëherë. Kështu që ky burri ka mm -hmm. edhe këtë titull ndër të tjera, që ka bërë dokumentarin më më të shitur, më të parë etj. Kështu që ka shkuar te Weinsteinët, që janë uh, Bob dhe Harvey, këta janë uh, kompania e madhe në Los Angeles. Weinstein janë shpërndarës të filmave. Mm -hmm. Mund ta keni parë kur fillojnë filmat ndonjëherë The Weinstein Company po. Ëm um, Dhe u thotë që jam duke bërë këtë dokumentar. Dhe thotë, kur ky dokumentar të dalë, Trump mm. ka për të rënë. Jap fjalën thotë ai, sepse nuk ka gjë tjetër që ta mposhtë. Truri nuk e mposht. Faktet nuk e mposhtin. Thotë ai, ë uh, realiteti nuk e mposht. Vetëm kjo mund ta mposhtë. Mm -hmm. Dhe premton që do të tregojë mënyrën se si u zgjodh ky president. Nuk e di, nuk e di, nuk tregon asgjë se çfarë do të tregojë. Pra ai thotë vetëm kaq. Kur filmi të dalë, gjithçka mbaron. Gjithçka mbaron me filmin sepse thotë Donald Trump shkon bën një gafë, mm -hmm. bën një mhm. tjetër, bën një tjetër, pastaj del të nesërmen në mëngjes, i fut ca tweete dhe s'ka dhe dhe çdo gjë vazhdon dhe nuk do t'ia dijë, e kupton? gjëra që njerëz të tjerë do të kishin shkaktuar skandale etj etj etj. Mhm. Ky duket sikur është krejt imun ndaj këtyre. Prandaj thotë me me tru nuk e mundim dot. Le ta mundim me dokumentarin tim. Nuk e di se sa do të jetë e mundur kjo, megjithatë. Ky thotë se kam për t'ia ë uh, çar atë Mos e thuaj. Jo. Është bu, burojën, burojën e A klasit. Ah, ah sa bukur. Sepse mban këto kostumet e mm, A klasit. Si quhet ndryshe cipa. Po. Do t'ja çaj cipën e A klasit, ka thënë. Dhe kështu. Po shikoja ca gjëra interesante për shembull. Ëh, mm, paska për qenë dokumentari i dytë fitimprurës këtu. Derisa po rritet kaq shumë që pa dalë. Po, po, po, ky mund të Sepse ai ishte rreth luftës në Irak dhe Bushit, po kam përshtypjen unë Trump. Okej, okay, Bush ishte personazh interesant, po po Trump nuk krahasohet me Bush, domethënë si si personazh vetë. Po. Është shumë më shumë më magnetik, shumë më tërheqës. Imagjinoj shumë më shumë njerëz do të donin të shikonin dokumentar për Trumpin se sa mm. për George Bushin. Por Michael Moore ka ca ide tjera. Thotë për shembull që demokratët, e Michael Moore është një demokrat. Mhm. Mm Edhe i shpallur kështu, me kartelë si i thua. Thotë që demokratët për zgjedhjet amerikane në vitin 2020, tam, duhet patjetër që kandidat të vendosin një movie star. Një celebrity, thotë mm. ai, një njeri të njohur. Mhm. Mm Tom Hanks është sugjerimi i tij i parë ose Oprah, thotë. për uh, moderatoren e njohur po. po. amerikane Oprah Winfrey. Winfrey. Mm -hmm. Oprah thotë ai apo sepse republikanët thotë e bëjnë gjithë kohës. Republikanët morën Ronald Reaganin nga Hollywoodi e bënë president. Morën Terminatorin nga Hollywoodi e bënë guvernatorin e Kalifornisë. Mm -hmm. Ne kemi njerëz shumë të dashur si Tom Hanks që e duan jo vetëm këtu thotë ai, po e duan në gjithë globin. Po. Pse mos ta bëjmë Tom Hanksin president? E bëjmë president. E dimë që mendtë i ka. Ai sa e duan. Thotë ai, më falni po. Po mirë se do na. Shikoni realitetin po. Se po flas kodon tani. E kupton sa keq mund të jetë. Ëh. Uh, Kështu që ky është pro propozimi i atij dhe e këtu po e mbyllim. Mm -hmm. Njëri nga njerëzit që ka shprehur interes ndër këta që janë të famshëm për t'u bërë president i Amerikës në zgjedhjet e ardhshme është Dwayne Johnson. Mm. I njohur ndryshe si The Rock. Po. Dwayne Johnsoni shumë i shkon aty pa. Po. Ë? Pse jo? Nuk e di nëse do ta ngrejë vetullën siç e ngrinte dikur kur bënte keç. Ka pas ato po qendrim. Ka kredibilitet. Njerëzit e duan. E duan shumë. Dwayne Johnson. Hey, kemi një anagram për ju sot, cila është Olta? Është një yuko. Një yuko, miq të dashur. Një sup. Një yuko. Është një sup japoneze, një yuko. Anagrama Olta ka dhënë për fituesin një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Kështu që ju duhet vetëm ta zbuloni se çfarë do të thotë një yuko, rivendosni gërmat, formoni fjalën dhe na e dërgoni mbrapsht në 069 20 70 222 069 20 70 Ua. Ky është uh, çfarë bëjmë ne në radio kur nuk duam ta vrasim trurin, po duam të bëjmë diçka. Okej. Tani në këtë segment në klubin e mëngjesit miq të dashur ne kemi Dy gjëra për të bërë. E para dua t'ju kujtoj Tingullin misterioz që ka qysh të premten Wow Sot është e enjte po. Edhe unë e luaj dhe e luaj dhe e luaj Dhe para këtij kisha një ketër Pa po. Që e luajta ca ditë dhe më në fund dikush e gjeti Po këtë S'po ma gjejnë dot Jo Jam munduar, nuk po ma gjejnë dot Nuk po e gjejnë Ky është uh, tingulli ynë Po mirë, le të japim dhe dy bileta për në teatrin kombëtar. Edhe dy bileta për në teatrin kombëtar. Lukrecia Borgia është shfaqja. Tam. Lukrecia Borgia është shfaqja e radhës në teatrin kombëtar, miq të dashur këtu në kryeqytet. Ka nisur dje pra, në mbrëmje. Edhe një herë për këtë javë, po. Edhe një herë për çfarë për çfarë luajmë? Për një orë nga primi Moçi. Për një orë nga primi Moçi. Dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës dhe dy bileta për në teatrin kombëtar. Dhe dy bileta për në teatrin kombëtar. Vetëm gjeni se çfarë po dëgjojmë në këtë tingull, miq të dashur. Yes. Tani. Altini që dje. O dje. Sa po edhe Altini. Edhe me Altinin. Edhe Altini që javën e kaluar. Që dje java. Që dje java, po. Filloi të na mundonte, duhet thënë, kjo censurë e re që mhm. ai aplikoi. E di Po shkojmë drejt një bote Distopike Po Altini e ka filluar me censurën Misha, kështu fillon Me lojra në mëngjes Pastaj mësohesh me të Mos u dridh Jeri t'i shkojnë një palë ethe kështu Sikur e kuptoi gravitetin e atyre gjërave që Po thonim Po duhet të gjeni se çfarë Altini ka censuruar këtu Kur dy kundërshtarë të vjetër përballen kokë më kokë, konflikti është një luftë Ti që bën kështu si e bukur. Ti që bën si i bukur shejtan. Jo, jam lar altin, vetëm kaq. Ti që bën si i bukur shejtan, Olta. Faleminderit. Si sot Altini. Unë jam i sigurt as do të më thon kjo, po. Po Altini i di të gjitha. Ha, ha ziunin që kam, ziunin pak. Jo, nuk si jam dot në altin. Pse thot ky gjëra të këqija për ty, Olta? Ashtu të duket ty. Pse të shkon mendja te? Pse i shkon mendja direkt te shejtani kur flet për ty? Mendoj që të duket ty Blendi. Ai asnjëherë nuk flet keq për mua. Mirë. Ktu nuk ka sherr burra. Maltini, vetëm unë mbroj situatën, ha? Falenderoj. Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur edhe në Kinë. Pse? Mm. ku është zënë një kirurg me rrahur. Infermieren, e po. E patë apo jo? Normal që. Unë ça ishte kjo. Më ishin gjatë një operacioni. Ata mund të thonë që kirurgët mos kenë të dashurën brenda në sallë. Ma trego, ma trego pak mjeku dhe infermierja dhe thuhet që infermierja ishte e dashura e mjekut. Okej. Okay. Dhe ndërkohë që po bënin një ndërhyrje, O zot sa e sikletshme. Të zuzon në ascensor për shumë mos. Ai e rrëzoi para ngongut. Aty është gjithë e bukur. Wow. E bëri për operacion. Çojeni shpejt shtronit atë. Ishte ishin 6 goditje për radhës i bau bau bau bau bau bau. Tu ngush ja, ja ku është momenti tani në fillim Op, fare. Vetëm duket se kanë një sherr me njëri tjetrin sepse ai po i thot diçka, edhe kjo ka vënë duart në mes, edhe kjo po flet tani. Mm -hmm. Dhe ky heq dorezat dhe ja hedh turinve. Dhe kjo bam. Ajo e gjuan. Dhe ky pastaj e grushton. Edhe kjo do të themi që po. është e fuqishme. Ky i ka rënë të paktën një 7 grushta. 7 herë derisa bie, ajo bie pa ndjenja për tokën. Ej, nuk e di sinqerisht. Po mirë, shikoj, ka vetëm një gjë që është pozitive në këtë rast. Atë mund ta shtrinin direkt në sallë të operacionit. Po, alkool kishin po t'i binte. Nëse je, nëse je për urgjencë, domethënë, te krevati je ngjitur. Të rrahin në sallë, po, të rrahin në sallën e operacionit. Është më i sigurt. Se je dy është koha shumë e shkurtër deri në ndihmë. Anestezin e ke gati. Alkoolin po e po. Super. Faleminderit. Ky nuk e kemi me zë, po foli dhe ky operacion. Çfarë bën më jau se un tha jam jo, gati. Jo, është me zë. I po, doli në rrugë sa ti sel. Pse kishin dhe zërin e?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 E kam, pa tallje. Dy vezë të skuqura. Dy vezë edhe ti? Oh, bravo. Unë vetëm një. Të zier si gjithmonë. Të zier. Mhm. Mm edhe unë zier. Olta, ti njëherë e ke qef vezën në mëngjes me çfarë? Me krip rigonë pak raki apo çfarë? Tash e ekzagjerove. Jo, jo pa asnjë gjë, thjesht të zier. Pa krip, pa. Po e përtyp apo s'e përtyp fare? Mhm. Çfarë ka ndodhur këtu? Pigmenti i ngjyrës së vezëve përcaktohet ekskluzivisht nga vetë pulat që mm -hmm. i mhm. bëjnë ato. Është vërtet. Mm. Dhe shumë njerëz besojnë që ngjyra e vezës tregon këtë apo atë, tregon shumë mbi pulën. Se çfarë ngjyre në fakt ka pa. Po. pula. Pra nëse pula është e bardhë, edhe veza nga jashtë është e bardhë, me lëkurë të bardhë, me lëvore. Ndërkohë kur është portokalli? Me lëkurë apo me lëvore? Lëvore. Lëvozhgë. Lëvozhgë. Po s'u flisja për për jashtë. Po pra, kur është pula po pra, ngjyrë portokalle, po edhe brenda dhe jashtë bëjnë dallimin nga njëra tjetra. Bëjnë dallimin, është vërtet, është vërtet. Gjithsesi, ë vezët e Aibës, qofshin këto të bardha apo të kuqe, mhm. kanë një gjë që janë të fortifikuara me omega 3 për shkak se Aiba i ushqen zogat që vezët kanë 10 fishin e omega 3-shit që është ndër gjithë nutrientët që veza përmban, ndoshta më i rëndësishmi për shëndetin e njeriut. Kardiovaskular, të memorjes, të lëkurës, edhe i kemi thënë këto, janë mm -hmm. s'diskutohen. Kështu që gjithë sportistët e dinë për së mbari se çfarë rëndësie ka omega 3-shi si aminoacid për ushqimin e njeriut dhe vezët e Aibës e kanë këtë miq të dashur 10 fish përmes ushqimit. E janë shumë të mira dhe në një market pranë jush. Tani ora është pothuajse 8:22 minuta. E kështu pra, sherr në sallën e operacionit, të dëgjova të dëgjova. A mund ta shoh edhe një herë atë foton që je Edi dorën Lulit Blend, të lutem. Çfarë është? Them uh, t'ia printojmë foton Lorit dhe t'ia japim uh, si dhuratë. Në kornizë. Në kornizë. S'është cilësi e mirë, po prapë është shumë e bukur. Për te koka e krevatit Lor është shumë mirë. O Lor, po pse? Mos e var në mur, vetëm thjesht mbaje te komodina. Pse kështu ti Lor? Ti ke qenë çun i mirë. Çun tamam. Pse do të shikosh Edi Ramën dhe Lul Bashën? Shumë e bukur. A do dalin kur ti qe çadra? Më mirë, më fal, kur ulesh në kafe me shokët e tu, kshu flet ti? Du me pa një foto të Lulit me e A mund ta shof njëherë? Po paret po- Të drejtën thuj sa i shan kur je në kafe me shokët Çarë thu për këta? Çarë thu, realisht çarë thu? Ça fjalori merr me vete? Ça fjalori përdor për, për zotërinë në fjalë Terezi e kanë ata Terezi e kanë ata Se je djalë i mirë ti, nuk e ndyn gojën Po të vish te tavolina ku jam unë Nëse nëse okay. Shumë mirë, pra ka një ka një marrëveshje, me ça u morën vesh, nuk i dim detajet, mi dashur, por u zgjidh çështja. U zgjidhën edhe paratë e drogës, ëm ehm, um, se ku do të shkojnë. Në fund fare janë shtrënguar duart. Çdo gjë okay. Ja u rregullua gjithçka. Ka një ka një do ta themi këtë sepse nuk do të ishim të ndershëm me veten tonë edhe me publikun që na dëgjon. Mm. Po ka një element të thellë pandershmërie në të gjithën këtë. Në të gjithë këtë gjënë e krijuar që ishte kështu e ishte ashtu edhe ishte një luftë për jetë a vdekje për demokraci, ngadhënjim apo diktaturë, ne mund të shkonim për lesh se ka vazhduar si vend, qoftë se nuk qëndronim kështu. Dhe tak tak rregullohen gjërat dhe çdo gjë është okay. Dhe po tash okay. ia ka shtrënguar Luli. Po mirë mirë, shumë mirë ka bërë. Edhe jam i gëzuar, realisht jam i gëzuar se na u ça kaptina me me këtë, jemi lodhur me këtë. A do dalim për vrap para se të vim këtu në 6 e gjys po, vrapojmë po. mirë në bulevard. Do dalim ne të dy? Bulevard, gjithë më bash vrapojmë në bulevard mirë, aty ku ka qenë çadra. Po patjetër do. Do bëjmë si Roki. Po ti nga që vrapon shumë ti aty te vendi çadrës të ngeli. Ato të Rokit do ta bëjmë Lori, e do ta bëjmë atje te universiteti se e kemi në Tiranë, jemi fiks. Po. Është pak a shumë e njëjta po. setup si në Philadelphia ku ngjitet Roki atje. Taratam. Taram tam. Te 24 minuta në këto po, momente mi dashur. Tasi Adriana mos harroni. Adriana kur të zihemi. Po. Sa ja Adriana, ai Adriana bërtiti mbasi kishte fituar. Po, po, po, po dhe ne pas fitores në gjithë. Ai pe, bona vend, bona vend. Ose secili mund të thërrasë Adrianën e zemrës. Po. E jo ndryshe si Ana sa. Ej, kemi Eldin? Po kemi Eldin mi dashur tani që na informon mbi situatën në trafik. Trafique, mirëmëngjesi Eldi. Mirëmëngjesi Eldi, mirëmëngjesi gjithëve. Pa na thuaj pak si është trafiku sot optimizëm pas uh, zgjidhjes së krizës, po? Shumë shumë optimizëm sot Deni, po të them një itinerar, mm. vi nga aeroporti nga aeroporti me drejtim Tiranën, itinerari nga nga aeroporti Sheshi Wilson, po dal te kryqëzimi 21 Dhjetori, mm -hmm. për 30 e pesë minuta, që do të thotë 20 minuta mjafton të afrohesh Tiranës, po flasim nga autostrada, e përkthyer pa trafik aksi kryesor sheshi Shqiponja Qendër, duke përfshirë Laprakën, dy krahat e saj dhe Dritan Hoxhën me drejtim autostradës kanë trafik normal. Mund të them devijimi djathtas në unazën e poshtme të dy krahat e Muhamet Gjolleshës janë me trafik normal deri tek Vasil Shanto, ndërkohë që zona e Sulejman Delvinës Nga kryqëzimi i Komunës Parisit nuk paraqet vështirësi, rrjedhshëm punohet gjithmonë nga efektivët e policisë rrugore në çdo kryqëzim. Kemi trafik normal në qendër të Tiranës, do përjashtojmë pak fluks të rënduar trafiku tek pallati me shigjeta, lëvizja nga pak autobusa me drejtim kombinatin. Ndërkohë që rruga Teodor Keko, pjesa e Unazës së Re, semafori i parë me pak trafik, pjesa tjetër drejtësisht i punë janë të kalueshme. Okej, okay, faleminderit. Rruga Bardhyl ka trafik normal në gjitha devijimet e saj, Atëherë, për mbijetesë, luftë tiranësh, luftë e mm -hmm. ashpër, luftë gjelash, jo. jo. vdekjeprurëse, jo. e pashmangshme, mm -mm. Jo. luftë e madhe, jo. jo pra jo. Jo, jo. Luftë vampirësh. Nuk keni gjetë gjë akoma, Zonja dhe zotërinj. Luftë e humbur, luftë e hapur, luftë hir. Do t'ju japim ndihmë tani vërtet. Jo, nuk japim ndihmë. Është një luftë e tillë, është një fjalë në shqip, është një fjalë që e përdorim. S'e kuptoj pse nuk e di. Është një fjalë e cila do të kishte kuptim, sepse kur, më fal, po, kur bëjnë njerëzit luftë, çfarë u duhet? Mm. U duhen plumba. Po? po? U duhet forcë. Po. U duhet vendosmëri. Po. U duhet guxim, u duhet u duhen shumë gjëra. Kështu që lufta i ka këto gjëra. Si është kjo luftë? Kjo është pyetja. Edhe ja ku ju ndihmova. Kujdes. Mm. Kur dy kundërshtarë të vjetër përballen kokë më kokë, konflikti është një luftë. Si është kjo luftë pra? Një luftë trimash. Mund të ishte. Po, mhm. por jo. Dhe nuk është mbiemër. Mund ta themi këtë? Jo, nuk mund ta themi atë, sepse e ngushton në mënyrë të jashtëzakonshme. E heq. Me 50 % të mundësive. Okej. Okay. Faleminderit Jeri. S'ka gjë Jeri. Nuk është mbiemër thotë Jeri. Një ndihmë e vogël. Ky është tingulli misterioz ndërkohë që kemi në klubin e mëngjesit, as ky miq të dashur nuk është zbuluar. Çfarë po dëgjojmë këtu është pyetja ime. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy Ok Atëherë nuk janë një tufë majmunësh Jo, jo nuk janë majmunë jo. As një kotele e vogël Jo, jo, jo, jo, jo. No Nuk kam pa foka të zjarë, kam foka polare. E ja ku zbuluam në fund, bravo! Bravo, Fation. Fationit 515 i mbaron numri, fiton një orë nga Premium Watches, dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës dhe dy bileta për në teatrin kombëtar. Na dy bileta për të parë um, Lukrecia Lukrecia Borgia. Borgia. Super, super. Justin Timberlake vjen tani miq të dashur me syçkat e tij. Can't stop the feeling. Çe kam të bukur as të fokus. Ti çe. Ai ti. Kthehem pas pak. Club FM. Inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Iku uh, tingulli misterioz u gjet, pra, miq të dashur. Mbaroi. Ndihem, disi ndihem sikur më humbi në një humbi portofoli. Një pjesë nga trupi. 50000 lekë. Sikur e harrova diku edhe s'e gjej më. Sikur hoqa apandesitin. Oh, jo. S'e dija këtë ndjesi, s'e kam heq Unë e mbaj me vete Mbaje, mbaje E kam këtu, ja Aty mbaje Mbaje se Po që ti bëjnë Mbaje fort Mbaje të ndot Po, realisht po, pra. Tani Të zhjet doktori Po, të sajt më shumë A, ti Lajme të mira nga Durrësi Ku projekti i bashkëpunimit Mes arkeologëve shqiptarë dhe atyre francezë mm -hmm. Ka zbuluar Shtresa të reja helenistike që shtrihen nën zbulimet arkeologjike romake. Wow. Mm. Pra Durrësi është shumë i çuditshëm. Është si qepët. Është me është me cipa. Ka një, domethënë kanë gjetur banjat romake këta tani, po po t'i gërmosh banjat, t'i heqësh banjat. Sa gjë. Dalin banja greke. Po është kjo, po që kanë qenë më parë, e kanë patur. Gjenda ato gjërat që mbajnë banjën. Është gjetur një shtresë e re helenistike që dihej se ishte atje. Sepse kolonët helenë kishin qenë në Durrës, mm -hmm. themeluan qytetin para e njëra nga arsyet pse romakët sulmuan Teutën pastaj ishte prej helenëve. E nesër. Po ideja është që sa më shumë ta gërmosh Durrësin, aq më shumë shtresë. Aq më shumë shtresa do të gjesh. Do të gërmojmë prap s'dihet se çfarë mm. del. Hm? Nëse gërmojmë prap them nuk e di se çfarë del. Po kjo arkitektka arkeologia franceze që quhet Abadi Reynal thotë se arkitektura Çfarë po bëjnë tashi Eri, këta francezët mm. nga Universiteti i Lyonit edhe të tjerë, janë duke u munduar që si të thuash të bëjnë një topografi të Durrësit. Tam. Të Durrësit të lashtë, pra si ishte, si dukej qyteti, ku kalonin rrugët, ku... Mm -hmm. Të bëjnë topin. Ishte interesante të shikoje një hartë, për shembull mm -hmm. të mhm. Durrësit, siç ka qenë. Të bëjnë topografi, Olta. E, e mbivendosur mbi jo, ata. Ça thotë Olta? Top e tha. To, topografi. Olta. Topografi, thashë t'i bësh ta bësh Durrësin top. Topeografi është ajo që kujton ti, ajo është ti. Topin. Topeografi është ajo me profesor Papagalosin. Po ti je akoma atje, Olta. Atje ngela dhe unë. Nuk po të them. Mësova një gjë më shumë, nuk mësova. Ajo thotë se qeramikat zbulojnë që zbulimet tona datojnë në shekullin e 3 para erës sonë. Dhe se qyteti ka qenë shumë i pastër dikur. Në atë kohë dhe i pabetonizuar. Po çudi. Ka pasur gjelbërim, ajër të pastër, nuk ka pasur shumë beton. Ama mos u tall, në vërtetë e ke. Beton, nuk ka pasur velier, thotë ajo, nuk ka pas velier oh. dhe nuk ka pasur shpifësira nga 13 kate që duken si si ah. lejlek të smur, që janë gati duke rënë. E ke parasysh? Po, pra, që kanë varur kokën. Po. Po si u bë kështu? Kështu. Dhe dhe me, me gjithë gërmimet thotë ajo, deri tani nuk kemi zbuluar asnjë dako. Ah. Deri tani. Po po kërkoj. Po Vangjo në kërkim të dakos. As Vangjo. Jo? jo, është shumë i vogël, nuk duket. Po, ëm, um, gjithsesi. Kjo Gërmoni edhe pak ju lutem. E bukur është që gërmimet që bën kjo zonja janë gjithsesi nën nën pallatin e kulturës. Mm -hmm. Janë ndërtuar gjëra, domethënë gjithë ato gërmimet, kjo është fatkeqësia. Se në Durrës është janë ndërtuar gjëra mbi këtë dhe i fundit ka qenë ai pallati privat. Mbani mend pallatin mm -hmm, privat që u bë atje? Mm -hmm. Kështu që kur të vinë turistat, kanë lënë një kshu ata. Midis garazhit edhe katit dytë, domethënë që është kafeja atje. Mm -hmm. Kanë lënë një si gropë, edhe po, ti po. mund të futesh po, poshtë pallatit. Po futemi në shpellë thonë ata. Po, futesh poshtë pallatit dhe aty shikon shikon rrugët e banjat romake, domethënë wow. banjat romake janë poshtë pallatit. Banjat romake janë ekzistuese. Po, antiku le benzin ai. Mm. Madje gjen dhe gjëra të banjat romake. Është turp. Nëse. Të fosilizuar. Jo, janë të freskëta. Të fusin lizurën. Të fusin lizurën Altin, po në në hyrjen tjetër do ju shpjegojmë mbi lizurën miq të dashur. Çfarë është dhe si përfitohet kjo? Mënyrën se si mund ta fusim atë, po. Dhe ku? Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. James Morrison e thotë me gojë dhe e shpall me zë. Kam nevojë për ty. Oh, sonte. Yes, sonte. Sonte. I need you tonight. Club FM. Burden of my weakness Kafshon hidhet bëhet. Ta hedh në Facebook Lori. Tani që i morët shpive, sa të hyjnë kanë hall ata, tani s'dalin më. Se të bën të afërt. A Lori hidhe. Jo, tani të vjen keq për çdo gjë kështu. Jo, jo. Nuk e hedh dot. Një bësh zemërpulë. Jam thyer ndaj. Po je burrë mo hidhe. Do ta kalojmë pak këtej nga ana tjetër. Opa. Aha. Opa. Pas ke parti kë? Kë kam parë unë tani për kënaqësinë tuaj këtu në klubin e mëngjesit e dimë që ju pëlqen të luajmë. Ndaj, jeni të mirëpritur, na shkruani nëse e gjeni kë kam parë unë Bazuar në pyetjet që më bëjnë Jeri, Altini, Olta dhe Lori. Atëherë fillojmë. Fillojmë me Jerin. Jepi Jeri. Mashkull? Bravo. Është mbi 30. Të lumt Jeri, deri tani e ke kapur. E ke parë te liqeni? Jo. Atëherë është politikan. Jo. Mos. Gazetar. Moderator. Jo. Ishe më mirë, nuk e di pse u largove. Po tani. Çfarë ti? Pse e pasigurt? Rrezikova. Të kishe pritur pak. Atëherë Lori. Ëh. Uh... Edhe unë, e kam parë. Ka si shpinë vetë. Aty ha mëngjesin, drekën, darkën dhe vaktet ndërmjet. S'ka shpi ky. Byrek dhe dhallë, dhe dhallë. S'ka shpi. Byrek dhe dhallë, po. Mirë, faleminderit Olta. E ke gjetur? Bravo, wow, çadra tu tash. Ikën çadra s'ka për të qenë. Pushet. Ne kemi fjalën. Po ç'ke ti Lori? Mos Lori ka një javë që nuk fle gjumë për atë punë. Ai aty ka qenë edhe para çadrës, aty do jetë mbas çadrës, kam përshtypjen. Ktu e ka zyrën numër 2. Po. Lea numero 2. Me thënë zgjohet mëngjeseve ku të shkoj se Oke, se thonë pastaj që marrim njerëzit nëpër gojë Se po dalim do shta ka ardhë E kam pa Dhe na vjen studio Po pra Dera kështu ne bërë A të rreh Rudi Ty s'të le Rudi Ku Rudi, ku t'le Rudi Pra, kemi një marrëveshje, ka thënë Zoti Basha, mm-hmm, bazuar tek paketa McAllister. Kjo marrëveshje do të detajohet në PIP orët e ardhshme. Ka thënë ai dhe më pas do të kemi një komunikim publik. Në sa orët e ardhshme ka kërkuar zoti Basha për mediat ose nga mediat. Mhm. Pra, ka thënë që kemi një marrëveshje, është e bazuar tek McAllisteri mm-hmm dhe do të detajohet në kaq orët e ardhshme. 069 20 70 222. Okej. Mirë. Un kaq po them, s'di gjë unë. Sa prisja unë fundin e asaj. Imagjinoj ata muzikantët që i bëjnë këto. Siglat muzikore. Kthehemi pas pak kryeni çështje tani muzikë miq të dashur, Altini po e zgjedh të bukur të bukur për këtë moment, jemi para. Shumë kujdes, madje. Ky është versioni live. Po këtë kemi ne. Ky është part dyshi. Ky është part dyshi? Po. Më duhet part dyshi. Po, mirë, një sekondë të gjejmë part njëshin tash ne. Do ta gjejmë part njëshin. Okej. Okay. Kjo është Ardo Altini. Për këtë moment dhe këtë do të luajmë ish dashur këtu në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Në këto momente ora është 8 e 56 minuta Unë quhem Blendi Mirëmëngjes Ky këtu është Jeri Mirëmëngjes Ai shoku im aty, Altin Sulaj Good morning Bashkë me Olta Rekën Mirëmëngjes Dhe Lorin Terezin Mirëmëngjes Ja ku e kemi tani Alicia Keys Empire State of Mind Dashkan.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 Asnjë nuk e mend. Vajti ora 8 pa 5 te dyqani Fatimes. Fatimes, po. E tjera e tjera, Olta mos kimë rang se i kemi bë vetë ato punë. Mos e çako. Okej. Ke Po pse po bëhet në jetën punë sa mora vesh? Nuk e di Lale. Po ke hy si si tha ai si demi te dyqani i qelqurinave. A s'e kam ndërmend po fare. Po më po më me dalë me me rregull. Herë tjetër mos ma ngarko më fare këtë punë bëhet vet. Po kush ta ngarkoi? Okej. këtu për t'ju shoqëruar në ditët tuaja. Po vjen vera, po vjen mm, pak nga pak. Erdhi erdhi, erdhi. Ne jemi duke u drejtuar drejt plazheve. Oho. Mm. Do fillojmë një periudhë. Shiko, mua nuk është se i kam, mua më pëlqejnë programet e verës. Programet tona të verës, e kam fjalën. Mhm. Mm dhe uniforma për djemtë ishte pantallona. Mhm. Mm sa mirë. Të gjata, ndërsa për vajzat ishte pantallona të gjata ose fund. Mhm. Mm Dy opsione. Dhe kishte qenë një ditë shumë e nxehtë. Edhe disa prindër i kishin veshur çunat me pantallona të shkurtra, që ishte jashtë uniformës. Dhe s'i kishin lejuar? Dhe u kishin kërkuar llogari si të thuash, fëmijëve u kishin bërë, sepse ishin në shkelje të uniformës. Mhm. Mm Ndërsa vajzat atë ditë Kishin veshur fundet, e kishin opsionin. Për çunat nuk ka opsion, thanë ata. Edhe po lexoja tani që e njëjta shkollë ka thënë, nëse çunat duan të veshin funde, le t'i veshin funde. Jo. Le të jo, betohem. Po Seriozisht. Të betohem, kjo ishte edhe edhe un nuk e di. S'po e merrja vesh të thash, ata ata e kanë bërë zgjedhjen e tyre. Ata veshën pantallona të shkurtra. Kështu që bëni pantallona të shkurtra pjesë të uniformës, ata po. ai duan, duan t'u rrinë shalët se kanë vapë. E kupton? Ëh. Por meqë kështu që i kanë bërë tani që të vishen gjithë çuna goca njësoj si duan. S'merret vesh ku fillon ku mbaron, domethënë. Po. po mirë. Historia dhe këto. Po jo, uh, programet e verës janë të mira se njerëzit na dëgjojnë nga plazhi dhe na shkruajnë. Kalon një pulëbardhë. Ose ja një tjetër anije. Shkuma party, vijnë mesazhe këtu. Ato janë pa. Po. në krye. Në ato të shkuma party? Po, po, Zhytje me kokë. Zhytje me kokë. Çfarë dreqin është kjo zhytje me kokën, nëse mund të. Domethënë zhytim edhe kokën kur lahemi. Aha. Zhysim edhe kokën. Për të freskuar mendimet. Okej. Për të qenë më të qartë te kuizet tona. Je shumë e madhe. Boll jam. Sa njerëz thonë e tepron, 15 vjeç. sa njerëz thonë që ti e tepron, po un them që jo jo mban. Le ajo ty mban. Mirë pra miq të dashur. Kam javë duke- që s'kam qenë. Le të zhysim edhe kokën tani duke dëgjuar Nina Zillin në këngën e saj L'Inferno. Këtu s'më pëlqen. Ferri. Mhm. Se dhe Ferri Olta në imagjinatën e Dantes ishte një liqen i madh me zjarr ku teknikisht mund të zhytesh. Po, po të hidhesh nga një trampolin mjaftueshëm e lartë. E dëgjojmë tani. Nina Zilli. njerëzve, histori të harmonisë, të qenit bashkë, të praktikuarit besimit në një formë të mirë edhe edhe uh, si shembull për shoqërinë. Edhe shumë njerëz flasin shumë mirë për ty. ë uh, vazhdimisht kjo më vjen uh, vjen mirë të ta them ë uh, hapur. Po dua të më tregosh pak për për marrëdhënien tënde me besimin. Atëherë, unë me besimin jam lidhur që në moshë të vogël, fëmini me një fjalë. Uh, nëna ime me një fjalë, dajët e mi, jemi familje besimtarësh. Uh, pra që i vogël me një fjalë kam pas atë dëshirën. Dhe në vitin 91-92, me ato kushtet që akoma nuk ishin hapur tamam, me një fjalë me frikë mbi shpatulla, mm -hmm. fillova duke mësuar ato shkronjët e para. ato surët e para m'i ka mësuar nëna. Dhe me kalimin e kohës, pastaj un në hyra dhe në medrese, bëra shkollën fillore në medrese. Mm -hmm. Pastaj u shkputa në gjimnaz, gjimnazin e bëra në Peshkopi. Pas gjimnazit u transferova në Itali, 18 vjeç me fjalë atje. Atje isha vetëm, ë uh, mbas një periudhe shkputje, si me thënë gjimnaz, pas ishte mosha adoleshencës. Mm -hmm. uh, në Itali fillova të të si me thënë ta praktikoj edhe një herë fenë, biles pak më fort se më parë. Po çfarë ishte? Pra besimi duket ishte një farë që ishte mbjell, edhe pse shkove në Itali prap, ajo ishte aty edhe. Ai ishte mbjell biles, uh, unë mund të them që edhe në periudhën që isha në gjimnaz, ë uh, megjithëse un për shembull Ramazanin dakord e mbaja gjithmonë, por nuk konsumoja alkool, i, i, i principet, si me thënë i kam mbrojtur gjithmonë. Ëh, mm -hmm. uh, në Itali pastaj është uh, diçka tjetër, je në vend huaj, ëh, uh, trysnia presioni është i madh, nuk ke miq dhe është si me thënë, e vetmja mbështetje që ke është Është Zoti. Mm -hmm. Dhe normalisht aty mundohesh uh, ta studiosh dhe të marrësh edhe një herë konceptet që i ke marrë i vogël që nuk i ke kuptuar ndoshta. Uh, fillova mund të kem marr mbi 300-400 libra që kam pasur këtu i kam marr andej. Dhe babai çdo herë më thoshte ku i çon gjithë libra, njerëzit marrin libra shkence ti merr libra feje me vete, sepse un për atë pjesë kisha nevojë. Uh, pjesa pastaj tjetër, pjesa e shkollës ishe i detyruar të mësoje mm. me orë të tëra, kështu që. Po sepse uh, uh, Dua të them pra ti po studioje mjekësi. Ti po përgatiteshe për të qenë një mjek i ri. Sa njerëz mendojnë që midis besimit dhe shkencës ka një konflikt të pa të pazgjidhshëm, megjithatë tek ti duket sikur nuk ekziston. Absolutisht, me fjalë kjo për mua, po edhe për shumë të tjerë është është një mit fals, me fjalë. Pasi e, mund të koekzistojnë tek njeriu shumë shumë bukur, pa asnjë problem, nuk kanë kundërthënie me njëri-tjetrin. Dhe biles biles mund të them që ajo të jep shtysë, siç më dha mua në vitet e studimit që të të me fjalë futem, si me thënë, thellë si studimeve të mjekësisë, si kësaj anës tjetër që të kuptoj se mhm. pse mm -hmm. njeriu ka ardhur në këtë botë dhe gjithë gjërat e tjera dhe si duhet ta jetojë jetën në këtë botë. Dhe ë uh, pastaj duke kuptuar këtë lloj mesazhi, ti kupton që edhe atë që po bën mjekësia apo studimi apo çdo lloj gjëje që bën, e bën uh, si ë uh, nëse e bën me qëllimin, për t'ju afruar Zotit, me fjalë, edhe kjo quhet adhurim. E qartë, po patjetër është forma jote e e adhurimit, se si ti adhuron Zotin. Ëm um, dhe e bukur është që që nëse del përtej uh, po themi fjalëve, jargoneve të përdorura në fe të ndryshme, po. shikon që thelbet janë janë të njëjta pastaj. Ë uh, në cilin universitet u diplomove? Unë u diplomova në Brescia, Universiteti i Brescias. Ë uh, fati im ishte që uh, shkolla e specializimit në të cilën shkova rastësisht, këtu themi pastaj është ajo hyn ajo, mm -hmm. si me thënë, hyjnore, ishte në shkollën më të mirë në botë për këtë lloj specializimi. Kështu që unë rastësisht u gjenda në një vend në klinikë, me thënë që gjithë e kishin ëndërr të Ashtu. marrin pjesë po. Si quhet kjo klinikë? Ë klinika Aurelius Spitali Breshias, okay. profesori im ka qenë profesor Antoneli i vjetri, pastaj Nikolaj, që janë me fjalë figura. Ata do të jenë të njohur në po themi në fushën e Absolutisht. Mm -hmm. Dhe e, kishim pastaj nderin normal që vinin nga që kishin miqësi me, me profesor nga Amerika, nga vendet tjera, vinin për leksion si profesor të jashtëm. Kështu që me fjalë ishte një ambient ideal për të rritur profesionalisht. Ti thua ideal nga ana shkencore. Shkencore ideal për për një mjek të ri, qoftë ky italian, shqiptar, që do të thotë se dua të bëj këtë lidhje, që pa. Po. ti pra, si thua, është dhe fati, ke marrë këtë specializim të mirë që mund të të hapi ty rrugë profesionale, po flas ti punosh në spitale të njohura, në klinika të njohura në Europë apo në botë, dhe ti zgjodhe të shkosh ku? Ë, uh, mbas uh, gjatë specializimit unë unë kisha gjithmonë atë dëshirë që të kthehem në Shqipëri mm -hmm. me idealizëm që të kthehem i fel të punoj për vendin tim. Ndërkohë nuk po të fliste një pjesë e jote që thoshte shiko se ka shumë më shumë para në këtë fund. Vit vitet e fundit, uh, vitin e fundit, me thënë, që filloi të nga që uh, po shifja që niveli aty ishte shumë i lartë dhe kisha mundësi të konkurroj me gjithë tjerët në klinika më të mira mm. botërore. Dhe thosha pse mos të rri, sepse nga ana akademike normalisht që aty mund mund të ecësh përpara, publikimi shkencor, gjithë gjërat mund të bësh shumë kollaj. Uh, por ishte gjithmonë kjo dëshira për të kthyer, familja, vendi, lidhja. Do thotë një sakrificë personale për ty, po flasim në jetën uh, profesionale. Absolutisht. Unë mund të them edhe edhe nga ana familjare, me fjalë uh, bashkëshortja ime, uh, edhe ajo studiuar në Itali, uh, kishte shumë vështirë, nuk e mendonte fare kthimin në Shqipëri. Mm -hmm. Por, uh, si me thënë, uh, kjo ishte ajo uh, dëshira ime. Uh, po, mendova pastaj, mbasi mbarova që të rri disa kohë në Itali, në mënyrë që të jem edhe, edhe më i kompletuar, pastaj të mhm. kthehem këtu. Pata mundësi në institutin e tumoreve në Romë, aty punova 3 muaj, por problemet e, e krizës ekonomike italiane u pren, u shkurtuan vendet e punës, me fjalë ndenja 3 muaj pa rrogë aty. Mm -hmm. Kështu që nuk kishte sens. Ë uh, mund të rrija me fjalë të, të largohesha në vende tjera jashtë, sepse normalisht portat ishin të hapura. Por mendova që të kthehem në Shqipëri ta provoj një herë Shqipërinë. Okay, Çfarë mundësish ka Shqipëria? që është një vend i vështirë, ë uh, dhe dhe ti mund të gjesh një spital shumë të mirë, mund rregullohesh po themi nga ana profesionale, por Shqipëria ka sakrifica të tjera, pastaj që vin, domethënë Shqipëria vjen në një paketë, se nuk mund të shkosh vetëm punë shtëpi edhe ë uh, shumë njerëz që kanë kanë preferuar ta lënë këtë vend. Fatkeqësisht, se edhe më të mirët uh, largohen ndonjëherë, por uh, ti vjen këtu dhe fillon praktikën tënde dhe njerëzit flasin mirë dhe dhe puna që ti ke bërë në spital me fëmijët, me pacientë të tjerë, ë uh, ka bërë që që të përmendesh edhe të të dëgjohesh. Po ajo që mua më intereson është kjo, si një besimtar praktikant, që ti je një besimtar musliman praktikant, ë uh, që e ndjek besimin, e megjithatë kjo nuk të pengon që të ushtrosh aktivitetin tënd absolutisht fare, madje Nëse ti po më thoshe pak më parë përkundrazi, dua që që njerëzit që na dëgjojnë ta kuptojnë këtë, se dua që të flasim kundër atij stereotipit që e pikturon besimtarin brenda një kornize shumë të ngushtë dhe thotë besimtarët duken kështu. Dhe kanë një botëkuptim kështu dhe vishen kështu apo paraqiten ashtu dhe flasin kështu. Dhe ti i thyen të gjitha këto, edhe nuk je absolutisht më pak besimtar se sa dikush tjetër. Absolutisht, ë, uh, kjo kjo lloj ë uh, përplasje, si me thënë, çështje, është mm -hmm. si të ishin njëherë që dy identitete të cilat nuk mund të të bashkekzistojnë tek njeriu, më ka shoqëruar gjithmonë. Edhe vetë veshja, luku, gjithmonë fjalë me radhë, ma ma vënë re. Po kjo nuk nuk më bën as më pak besimtar se ti, as më shumë, mm -hmm. mund të them. Ë në raport me pacientët e mi, për shembull, ë asnjeri përveç atyre që janë besimtar musliman të cilët më kanë parë në xhami nuk e dinë që unë jam besimtar musliman dhe ë kjo uh, shumica e tyre më vjen feedback më vonë duke pyetur lart e poshtë marrin vesh dhe e, justifikojnë gjithë atë sjelljen time gjatë shtrimit në spital e sjellje e justifikojnë i japin ah paska qenë besimtar prandaj që ka ndrysh ose prandaj që ka ndryshe në sjellje mhm. por mund të them që e, kjo ndikon jashtëzakonisht shumë por edhe kultura mos, mos e mohojmë këtë kultura që e komunikimit që kemi marrë në Itali mm -hmm. fjalë sqarimi pacientit ndenjtë mhm. afër ose shpjegimi me fjalë të thjeshta kjo uh, vjen edhe nga një shkollë, shkollë, jo vetëm shkollë teknike, shkencore, por edhe një mënyrë se si komunikohet me njerëzit. Dhe këtë mundohem, vjen fjala t'ia mbivesh dhe aspektin human, fetar, të cilën na, na, na e, e, e jep besimi dhembshur, dhembshurisë që normalisht një, një njeri besimtar duhet ta ketë, patjetër, dhe mundohem që t'i bëjmë të gjitha bashkë, bëjmë një konglomerat, i cili të, të paktën uh, ai që ka hall, të vijë. Mm -hmm. Megjithëse është vështirë në spital privat, kjo kjo pjesë pasi atje është çdo gjë me pagesë. Po. Por mundohemi ku të mundemi që po, të të, të favorizojmë dikën. Ke bërë dhe jo pak punë për të ndihmuar njerëzit që kanë kanë probleme, kanë nevoja ekonomike. Mjekësia është e shtrenjtë, po edhe për këtë komplimenta. Po kjo është kjo është e rëndësishme që që themi dhe për ata të rinj që na dëgjojnë, që janë besimtarë muslimanë që ë uh, ndonjëherë sot ka shumë mesazhe, ka shumë mesazhe në internet, ka shumë mesazhe ca prej cilëve janë të dëmshëm, uh, janë të radikalizuar, janë të ekstremizuar, uh, uh, janë të dhunshëm ose bëjnë thirrje për dhunë dhe dhe prandaj dua që të të jap shansin për të dhënë një mesazh që që të mund të jesh në besim 100% me Zotin, ëm uh, dhe të mos kesh nevojë që të kthehesh tek dhuna apo apo tek veprime të panevojshme. Absolutisht kjo uh, mendoj që është një një sëmundje e, e kohëve të fundit, pasi rrjetet sociale janë të pakontrollueshme, ne kemi frikë edhe për fëmijët tonë, gjithsecili, ëh, se mund mund të marrë një një drejtim të, që pa dëshiruar për ne. ë dhe këto rreziqe janë për gjithë. Por në qoftë se njerëzit ë frekuentojnë vendet e kultit, ë xhamitë, xhamitë në këtë rast. Ku, ku po. njihemi gjithë mirë, ku shkojmë gjithë, ku takohemi me njëri tjetrin, absolutisht nuk Ka pse të kenë frikë. Kurse në vende të tjera, me një fjalë në në mësime të fshehta, në në në ambiente jo jo të përshtatshme për punë, po në errësirë, mm. uh, dhe interneti është një errësirë, është një vrimë e zezë ku mund të futesh dhe nuk e di ku del. Uh, në këto lloj ambientesh uh, rreziku qëndron gjithmonë, por jo vetëm në aspektin fetar, në aspektin e daç pornografinë, mund të marrë daç uh, daç nuk e di drogat, po, po, po. gjithë gjërat, me një fjalë është është një problem në të gjitha aspektet kjo. Dhe e, ne bëjmë mirë që fokusohemi te ky aspekt, por gjithmonë duke duke e, mbajtur vigjilencën 360 gradë, pasi them un kam një fëmijë 8 vjeç dhe shqetësohem që mbas 3-4 vjetësh mm. ai është në kontakt gjithmonë me internetin se çfarë do marrë. Mm. Mundohem gjithmonë ta kontrolloj ai mbyll kompjuterin që tani. Dhe kjo kjo më më më bën të mendoj. Po. Më shqetëson. Por un për shembull uh, një përgjigje që kam dhënë uh, edukimit të fëmijëve, shpresoj që duke pasur gjithmonë atë, si me thënë, uh, ndjesinë që dikush lart i shef, kjo do t'i do t'i mbajë gjithmonë në në në, si me thënë, në rrugën atë rrugën e drejtë që dëshirojmë ne gjithë. Ja, e zotin si një busull morale. Absolutisht. Dhe dhe ta them me sinqeritet, në qoftë se s'do kishte qenë kjo busull morale, uh, unë ndoshta do të isha siç shumë shokët e mi në Itali, të cilët nuk mendojnë të bëjnë fëmijë sepse thon kjo botë me një fjalë është po shkon. Po po shkon bota me një fjalë nuk ka sens të, të lindësh fëmijë këtë botë mm -hmm. pasi mhm. po shkon me një fjalë në një drejtim po. të të të errët dhe dhe nuk dihet se si do të thotë se ti nuk beson këtë gjë. Absolutisht, absolutisht unë mendoj me një fjalë gjithmonë që ka shpresë. Zoti na ka na ka thënë që me një fjalë derisa të vijë dita e fundit ne duhet të përpiqemi Edhe edhe duke ardhur dita dita fundit, ti nëse je duke mbjell një pemë, do ta vazhdosh. Ta mbjellësh. Ta mbjellësh. Është mesazh i shkëlqyer. Falenderoj shumë ë uh, mjekun kirurg Alfred Aga miq të dashur sot me ne në këtë intervistë. Otorino laringolog, uh, kirurg i kokës dhe i qafës në Spitalin Amerikan. Fredi të faleminderit. Faleminderit për ftesën. Do të kthehemi javës tjetër me një tjetër bisedë, deri atëherë, të jeni mirë. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Gjashtë fobitë më të çuditshme që ekzistojnë Ablutofobia, fobia e të bërit dush dhe të pastruarit të trupit, shfaqet në fëmijëri kur të vegjlit kanë frikë nga uji dhe shampoja që hyn në sy. Është interesante se kjo shfaqet më shumë tek vajzat se te meshkujt. Me rritjen e individit, kjo fobi hiqet, por ka të tillë që e kanë edhe kur janë të rritur. Një dush i ngrohtë është një makth për ta. Borofobia, frika nga graviteti. Ka dy lloj personash që vuajnë nga kjo gjendje. Të parët janë ata që mendojnë se graviteti mund t'i mbysë, si dhe grupi tjetër që mendon se graviteti mund të zhduket, duke i lënë të shkëputur nga toka. Serofobia, frika nga lumturia. Kjo fobi prek zakonisht njerëzit që kanë përjetuar një gëzim, por më pas janë mërzitur shumë dhe janë dëshpëruar. Tek ata, ndjenja e lumturisë është e shkurtër dhe e frikshme, meqë mendojnë se menjëherë mund të vijnë momentet e dëshpërimit. Gefirofobia, frika nga urat. Ata që vuajnë nga kjo gjendje i evitojnë kalimet nëpër ura, duke bërë xhiro të mëdha, vetëm që të mos bien në kontakt me kalimin nëpër këto struktura. Shumica e tyre frikësohen se mos ura shëmbet ndërsa ata kalojnë, por ka të tillë që mendojnë se mund të rrëzohen papritmas nga ura. Komfonofobia, frika nga butonat. Është fobi e rrallë, por ja që ekziston. Ata që vuajnë nga kjo gjendje kanë frikë nga butonat në pajisje teknologjike, por edhe në rroba. Nuk dihet se si shkaktohet kjo fobi, por zhvillimi i hovshëm i teknologjisë besohet të jetë një ndër faktorët. Ka të tillë që frikësohen nga kopsat pasi si fëmijë kanë gëlltitur ndonjë të tillë. Turofobia, frika nga djathi. Kjo mund të jetë frika më e çuditshme që ekziston. Sipas atyre që e vuajnë këtë fobi, nuk guxojnë as ta shikojnë në dyqan e as që bëhet fjalë që ta konsumojnë apo ta shohin në tavolinën e tyre. Ne jemi gjithmonë gati. Po edhe ne me thënë Radio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. E kemi gjithmonë me thënë, besua kështu sa për lojë. Jo, ah, mirë, okay. Mm. Atëherë. Që ta dimë. Ehm. Fjala juaj goca bëhet në shtëpi. Është L, L. Jo. Nëse do ta gjejmë një send apo jo. Po shikoj, do të gjejmë sepse këta idiotët e prekin. Po mirë. Nuk është punë idiotësh. Sepse llava domethënë. Guximtarë. Guximtarët e prekin. Mos janë këta të çarturit që duan të bëjnë para, për shkakun që e prekin kështu për të treguar si në cirk. Jo. Okej, s'dua t'ju jap një informacion. Asun do. Na jep një informacion se kush janë edhe. Okej, në Tajland, në Tajland po. është një metodë për të bërë masazhe. Po. G. Jo. Se t'i jap kreditet për, për gjithë këtë se Ti e gjete Themi atë që është Faleminderit Bravo Tini uh, Mos bëjmë kot Atëherë miq të dashur Meqë Altini ishte ai që e gjeti Fjalën e vajzave Ta. Për një herë Unë dëshiroj që t'i jap një moment Altinit Vetëm për vetëm Në klubin e mëngjesit Ky është momenti yt Altin Ti gjete kobër Stallone Kjo është për ty në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Hey Soul Sister. Tani unë e Altini ram dakord për një fjalë, donim t'ua bënim pak vështirë. Mhm. Mm po mirë. Ë, uh, dua të them një gjë. Mm -hmm. Një njëra prej jush goca këtu sot e përmendi këtë fjalë. Që ju keni menduar. Në kuptimin që një gur është një send. Po pra, nuk Po, po mirë, po, po, po kur e mbajmë në po, dorën e çarës, të fillon po, pra, Sendet janë të bëra nga njeriu, kurse guri nuk futet te sendi. Mirë, pra. Këtë e përmenda rreth orës i gurit. Kur e përmenda rreth orës 8 me 9? A fillon me të fjala juaj? Fillon me të, jo. Mirë pra, unë nuk thash që është send. Jo që të nuk e di fjalën. Që të sqarohemi. Ama guri domethënë apo tani më vjen keq tani. Të po. drejtë kanë çunat se ti e prek dhe pastaj të shkruaj në dorë të ngelet ujë. Ja një njeri. Ja një njeri që e pi pastaj ujin nga dora. Jo, edhe ajo po e thotë këtë gjë pasi mësoi kush është fjala. Pra, ne nuk e dinim cila ishte fjala. Jo, të drejtë kishin çunat. Kishim të drejtë njëri, po lëri mos u merr me ata Tara tara ta tam. Mirëmëngjesi dhe mirupafshim. Ne kemi mbërritur në fund të klubit të mëngjesit. Oh, oh. falë. Po na bie një shi në radio miq të dashur. Është sharadio. Futu brenda se u bëre qull? Edhe mos çfarë breshër zot. Mos rri ashtu sa bën këto llaçe, gjithaj breshrin në kokë. Ka rënë një në kokë. Po, tash. Ja, se si ndihem tani. Ishin të mëdha si kokrra breshri miq të dashur. Mm -hmm. Atëherë Klevisa e ka gjetur e para breshër, pra ishte fjala 158 i mbaron numri, fiton një kopje të librit Shoqëruesja. Ndërkohë është radio jonë ishte Kobra, është Elona fituese 336 i mbaron numri dhe fiton dy bileta për në teatrin kombëtar. Po ju ku ku e gjetët këtë Kobrën? Si u vajti mendja te Kobra? Pa më tregoni se si. Rastësisht. Rastësisht. Mm. E bën ndonjëherë ti këto? Po. Shpesh herë. Mirë. Ne mm. kemi mbërritur në fund miq të dashur, kështu pak nga pak. Dalë me ngadalë. U bëm mm. Çfarë? U bëm, u bëm që këtu, kemi 3 orë.